gosta de botar esses caras pra dançar pra gente? Aí, cara, eu tô dançando muito, mano. Imagina eles no clipe, cara. abre espaço pros caras do momento que mete e joga dentro e faz você se apaixonar. De Abecombe, de Christian é de Arde, é Mel Postale. Os caras vão pirar babá quando eu passar com o carro da moda, a mulher da hora. Ai de vagabundo cobiça, ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira. Tá de Vitória, sigo Tito, Antio, Carolina Herrera. E o bonde de Tommy, Lacoste e Diocle. Tem a Lamborghini e a Land Rover. Quem nasceu pra ser cu nunca vai ser pica. uma firma pobre, a sua firma rica. As mulheres que eu pego são mulher do meu bolso. Faz amor comigo, pede pra tirar foto com meu ouro. Abre espaço pros caras do momento que mete e joga dentro e faz você se apaixonar. De Abercombe, de Christian West, Yard, Janel Aeropostale. Os caras vão pirar babá quando eu passar com o carro da moda. A mulher da hora, ai de vagabundo cobiçar. Ela tá com um cheiro que faz os caras pensa besteira Dá de vitória, cinco títulos ante o Carolina Herrera Abre Kombi, de Christian West Yard, Gemel Aerocostale. Os caras vão virar braba quando eu passar com o carro da moda a mulher da hora. Ai de vagabundo cobiçar, ela tá com um cheiro que faz os caras pensar besteira. Tá de vitória, cinco títulos, Antio Carolina Herreira. Antio Carolina Herreira. Antio Carolina Herreira. sou os cara do momento, do momento, do momento, do momento, momento do momento. Ô Nego, vambora Nego. Oi, oi. Vambora, cara. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Jump, jump, jump, jump, quatro no quarto no quarto pelado com a Carol de cabeça pra baixo. Eu adoro.